gure jokoz kanpo saioa eta gaur bi gomita daitugu, rugbia eta pilota aipatuko dugu gaurkoan, gaur bi gomita erramezela, bi gomita arantz bereziak ditugu, lehen partean pilota solas izanen gira eta hortarako gurekin dugu gien zaldun bide horrein arte ardoieko, ardoieko presidenta zena, txaldeon gien. Txadeo zuri, bai. Eta uh, eh, bilaren partean uh, rugbia izanen dugu aipagai, eh, baionako jokalari bat izanen dugu, Euskaldun bakarra, do Euskaradun bakarra azteko, aretz iginiz, gurekin dugu, atxaldeon aretz. Atxaldeon. Ara beraz, topa malaua bulgatzen ari dela, nolako sasoina izanen den aurtengo are galetuko, diogu. Ara entzuleak eh, musika horrekin arazo batzu, baina bon, eginen dugu bai gure saioa eta beraz horretara zen dugu, zuek ere parte hartzen alduzuela, gure gomiter galderak egiteko, edo oaxak egiteko ere simpleki, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, ogeita mar, 0 bat telefonora deituz, eta joko bat ere eginen dugula, gure emanaldi bukaeran, pilotarako bi sartze irabaz gai, izanen direla gaurkoan, ostira luntan berean, atari trofeoaren ikusteko bi sartze, finala ordenak, intxospe bonebeltz, eta Maitia. Baina pilotarekin asko gira, gien zurekin zenta e, eh, etzira burureino egoten ahalko, baituzu beste itzordu bat eta genera ardoiek biskabat eskaintzen dizuna. Biskabat presidentza, presidentzia hori usten duzulako gian. Ez dut untxako preditu. Erraiten nuen, uh, joan duzula, pixka ah, bat bai, bai, bai. eta presidentzia, usten duzulako ardoian. Hori da. Eta, bon, eo sozietasun bat jakin berdin, zendako uste dutan? Ara, zendako uste dutan, uh, <laughs> eh, noiztik, handik, noiztik utzi duzu, noiztik da, noizkoa da berria? Hora, ene irizpide uh, bakarra zen, ustekotan, eh, beharan itula ikusi gazteak uh, arduratzen uh, umetaz, aurretaz. Eta hori ikusten dut, uh, bizpalau urte untan, hamar bat gazte, e, okupatzen gaztetaz. Eta orduan galdeginion neskabati, neska bati egia egan, hea presten enetokia hartzeko ni hoita hama urte barne hortan, ni naiz eh, hor sortzaile bat eta orduan erantzautan baietz orduan zein dut aurten untsa prepaatu eta enetokia utzi, Baina, beti barne izan ez biztan dena. Hala, nor da neska hori egiten aldugu? Behar da egan, nahi denek dakiten. baina behar <laughs> Nino gaztexo da, eh? berroita bi urteko neska bat, eh, mertxe galanena. Ara, ez baita usu ikusten, eh, neska bat pilotako talde bateko, do batasun bateko presidenta. Ez egia eta bere ziki holako talde batean, eh, bakarrik motiko gizona gira, eta emazte bakaga, bera zen. Ez da, nesken esekziurik. Ez dugu, ez dugu. Beraz ikusten duzu, eh, ez dute ahal, eh, neska kanpo direla, toki gaundiena neskari emaiten dugu. Ordan, so, urte izan azira, hor eh, presidente ardoian? Orduan, oita sortzi urte izan naiz lehen dakari, baina lehen bost urteak, lehen dakari ordeak, eh, ordean intzen. Hm, eta somat urte ardoian? Ebe, hastetik, uh, eh, hoita amairu urte. Hoita amairu urte taldea sortu zela beraz. Bai, beraz, hamar haurekin. Zuk sortu zinuen, beraz, ba, tartean. Uh, eh, nora, nora horretzen zira sortze ah, horretaz? Bai. <laughs> bai, bai, bai, bai. Hoita ama urte fiti pasatua da, eh? Bai. Horretzen aiz eta hori hor egan behar dutana da. Hor uh, eh, ardoi da, Elisa eta plaza onduan. Angelun, eta, eh? Angelun, bai. bai. Eta Elisan apesak maite zuen pilota, suskunetik ateratzen zen, petxan diriak, eta beraz maite izan ez pilota, xutik hamar, uh, ka, uh, hamar hau bazituen katesiman, eta hekin abiatu zen, berak sisterak erosi, eta orduan, baginten bizpahiru, haren ondoan gintenak, eta hor erran ke siberotar bat bazela, enekin batean, Johane Urhe Larraintarra, Aipatuko dugu gero, Siberuarekin duzuen lotura, zenta aski azkera dala ere. Eh, amarekin hasi zinezten, zomat dituzu egun, zomat dizentziatu? Egun ta hirurugoi. Egun ta hirurugoi, beraz, okay. Eh, oita mairutan, ala ere, uh, eh, askunde haundia da? Bai, aski haundia da. Gio, gauza bat egan behar dutana da, horko aduradun guziak, edo entrenador guziak, heldu direla eskual herri barnetik, siberotik, basen afaretik, talaportitik, biztan dena. Denek... Zer nahi du, kostaldean ez dela? Lapurdiko ez da kostaldean. Bai, bai, bai, la, <laughs> kostaldean edute gana. Ah, bai. E, nahi bauzu, eh, gure helburua zen muntatzeko eta mehar ginuela eh, elkarrekin eta herri bat bezala, herri bat bezala eta sortu dugu. Herri bat, zer da herri batean, Elisa eta ah, ondoan eh, plaza. Beraz, eh, lapordi ez, angelu, etzen bate pilotarik eh, larogoian. Pilota etzen pumpatzen, egan dezagun, eta ara nola abiatu ginten, eta orai, pilota egia da pumpatzen dela, franko poliki, zenta behititugu bai xapeldunak, munduko xapeldunak, eta frantziako xapeldunak, eskualeriko xapeldunak, denetai baditugula. Eta eh, nahi bauzu, eh, haur anitz badira, biztanda, egun eun eta... Eun eta iruroko egin duzu ostioan, ez? Bai, haur bezala egun eta bat. Ah, eun eta goi, eh? hau, gero lizintzatuak eh, gehiot. ez baina, helduak, hauga haurra badira. eta begoi bat, heldu. Mm. Eh? Gilean, egiten alda, ardoi, uh, batasun edo talde, familiak bat dela? Bai. Bai, hoi, arazoen duzu hori aipatziarekin. Bai, familia handi bat gira. Egia da, familia hondi begira eta ikusten dut familia bat harrapatu dugula gu barnetik etorriak giren guziek. Eh? Familia bat bezala osatu dugula eta familia hori egia da eh, handituz doala, baina beti familia gelditzen da. Eta uste dut, eh, eh, bai, eta gero nahi nuke egan ere, familia hortan eskuara eskuara eta e, bultzatzen dugula. Kesezki, ondoko galdera da, gien, lehenik aretz, bitz, e, eh, pilota ezagutzen duzu, ardo ezagutzen ziren, adibidez? Egia da, behizien ez ezagutzen duela, gero elkartea doz nula ezagutzen, beraz gaur, plazerandiarekin ezagutzen dut. Gien ezagutzen zinuen? Bai, me, personalki ez, baina badakit. Bazinakien pilota munduko pertsona ibatzera ere. Bai. Euskara aipatzen zinuen gian, eh, preseski, eh, ardoien ala ere, eh, Euskarak badu bere leku, leku importante bat, berda beste de klubetan ez dena? Ba ez dakit, ez dut nahi beste mintzatu. ni mintzatuko naiz eh, ene eh, elkarteaz. Uh, uste dut, zari dugula xutik uh, eh, eskorari buruz indar bat. Eta hori, ez dakit pilotariek, ez dakitena eskora, horiek ere indar bat egiten dute, indar bat egiten dute, zenta beitakite guk xutek ezari uh, eh, kirol hori, behar dutela hek ere aintzina joan hazi hola. eskora eta beraz erabiliz. Eta hori, enetako plazer handiena da, eta berriz gira egiteko, mertxe galanena, mertxe galanena aurrak ikastolan. Gomitatu Ditu. dugu mertxere <laughs> bai. egin. Aizena. Eh? nuen gomitatu gaur zurekin batean, baina ez omen da aski eh, aixe Euskaraz. Oh, berak eraiten du. Baina, bai. <laughs> egazu, behar zu intxinstatu pixke bat. Bai, badaki eskora, badaki eskora. Biziki badaki eskora. Beldurtzen da, hutsak egiten bari maditu, baina eh, nik maite ditut eskualdunak hutsa egiten dutenak. Zenta horiek bederen egiten dute zerbait eskorari buruz. Eta hala-hala eskora ongi emaiten dutenak ezpaute eskora emaiten, hor hatik, enaiz hain kontent. Mm. Pentsatzen dut, eskora dakitenek ikasi eta mintzatu ez dakitenen di. Konkretuki, beraz, ardoian, uh, zer bada Euskaraz? Hor batek Euskaraz ikasten aldu pilota, uh, zuen papererian Euskara egiten duzu, zuen bilkurak Euskaraz egiten duzu, konkretuki zer bada Euskaraz? Konkretuki, bara egan dauzut, bat, atzo txaldian, atzo txaldian, astizkena, uh, eh, hara, saioko lari, uh, eh, hamahir urtekoak, eta uh, pundu bat eskuara errebitzen zutenak, zuri, utzi, eni. Dekizazu, hori aipatzea ikin, indar dute, egiten dute, eta <laughs> eh, beti eskora mintzatzen dira. Eta ez dira denek eskualdunak. Hori ez dira euskaldunak, ala ere plazan sartzearekin. Bai, bai, eh, bai. bai. Eta gero, zuen, eh, zuen artean, klubean... Bai, ba, gure artean beti eskora gira eskualdunak. Zentat gehienak eskualdunak gira, guai egia da gazteak sarazi ditugula, horiek indar bat iten dutela, eta biztan da, bilkuretan behar dugula legatzen girela frantzesea, behar dute denek komprenitu, baina gure artean beti eskora, hori gaztek bat Papererian, administrazioan bai. adibidez? Papererian. Lehenik paperak edatzen ditugu haureri, Uh, eh, xapelgoa handiak iten lai, ba, ekizuzu hauk, bere onta hogoi haur orte guziz biltzen ditugula, uh, bi hilaite eta hoie guziek, bautela paper bat, hogoi hitz erabiltzen direnak plazetan. Eta horiek uh, fitek dute. Eta beraz, paperetan, guk bai eskorari eta e, badugu e, bai, bai eskolari, bai, bai. beraz e, ikusten duzu, segida hori badugula, eta bai paperetan oino behar dugu indarregin, eh? Mhm. egia da, eta hori izanen da, justoki e, mertxeren eta lana indar gehio egitea e, eskolari buruz, bai paperetan, eta um, denetan. Alta, Euskara bultzatzen duzu, zabaltzen duzu, alta angelu ez da bortzaz lekurik erretxena, <clears throat> hortarako, badira leku erretxagoak. Ege hauzo, guai heldu naiz, ba, ikizu Kaskoinen egun bat bat bazen egun, egun guzia, angelun. Eta mm, kontseilu horokorra, eta hausapezak, eta denako hortziren. Eta aipatu dute nola angelu kaskoina zen, eta kaskoina dela, baina nok emaiten du kaskoina angelun zahar batzuek, itoita hamostute berro larogoi urtekoek, gaztetan ez da entzuten gehiago. Eta berak eraiten dute, egun uh, eh, egan dute, galdua bezala dela, baina nautela aleike indar batekin. Nautela etxemplo hartu eh, guri ikastoleri, ikast, eta eh, eskualduneri. Egia da, gure ondotik batzola. Bada gerla bat, gaskoina euskalduna kangelun? Ez izan da, biztan da, elkar kutsatzea ez da izan. Na, orai uste dut, etxe bat behar dugu altxatu guk eskualdunek, banez goien eskulturetxea emanan dugu izena, eta berekin batean, etxe berri bat, beraz eskualdun etxe bat, eta horiek janik baute etxea. Eta orduan, haun bi etxeak elgarri kontra eta eraikia izanen da, proiektua egina da, eta uh, uste dut, uh, hor, eh, bai, Eh, elgarren arteko hareman horieko, no? Gehiago indartuko direla. Hmm. Ardo dira berriz itzultzeko, gien eh, zaldun bide, zuk presidenzia hauai berean eh, utzi berri hauzu, eta mertxe galaren aleri emana beraz. Um, Galdegin memoria biskabat egitea, gien, mm. ba, itakit ba, baduzula. Adira hor dut, eh, Eta, galdegin dizut, ea, ardoian, uh, zein pertsona importante azpimaga zinezake? Nor dira ardoieko pertsona importanteak? Do izan dira. Bon, lehenik egan ezake, berdin behar dago, eta pentsatzen dut, petxan diriak. Petxan diriak apesa. Apesa. Lago la urte ditu. Apesa zena, ez da apesa? Apesa beti. Beti apesa. Beti bizida. Baina, uh, kanboko ikastoren onduan bizida, eh, zenta arditeian, arditeian da. Behatzen gaitu, pentsatzen dut. Eta, hua, bai, petxan... Goaitzi Nola? Guaintzi hemendik. Guaintzi petian, zuri, biztan da. Bai, hua, hua dut uh, azpi, ba, bagatu nahi, bai, hua da egiazki pilota sutik ezari duena, egiazki. Besteik? Ah, bai, ene lagunak, eta lehen lehena, enekin zena, Johani Urre, Laraintarra. Istio nahi patuzuna. Dominik Jorrek Berri, Marko Starra, Petian Bidegori, hori, bosturtez, bosturtez, bai, eh, segidan, eh, erreboteko xapeldun izan dena, azparnekin, gero ez dut ahantzi behar beste lagunak, Germain Kazenabe, latonoita hiru urte beti xisterra nahi dena horrekin, eta uh, ez dut ahantzi behar, guai zuk eh, hori bat eskaz dut, eh, jean Léon Pebet, hori da garaztara, Bat eskaz dut hor, zoizu, eh, duzu, ba, baina, bat baina bongien alare egiten duzun guzi, guzi horietan, eh, denak adinean sartuak dira hor, ez eh, dira gazteik? gaztiak orai arribatu dira. Eta nahi ukandut txararazi gaztiak. Oita hama bost barri urtekoak sartu dira, eta e, bertan nahi bauzu e, mertxerekin. Sartu dira egiten zurarik da bulegoan eta... Bulegoan. Bulegoan. Zenta ene, ene e, asmoa zen beti gaztek parte har dezaten gure bilkuretan inala goiz. Egaiten joten, zatozte, nahi bauzu egan, hartzen alduzu hitza, eta goxoki, badu hamagorte hola aigirela, eta guai pres dira, gure tokia hartzeko, gure, bai, eta guk laguntza hori ere maiteko. Hmm. Beste memoria lantxiki bat, gian, baduzuia mm, bitxikeri gisa, edo hola goitzapenik, bizka bat ardoian gertatua, denboran, uh, markatu zaituena. bai, Bitxikeria, lehenik eganen dut, eh, eh, eh, zoin. Uh, uh, uh, Lehen, pasatu dena, gure, gure denboran, lehen, sikito de Cambo. Xikito de Cambo, ari zen, ardoien, eh, angeluk, um, uh, ingletarreko erregen aintzinean. E Eduar Baina, txikito de Cambo, aspaldiko pilotaria bai, da. Hori, hori da, nahi bozo. Ba, gizu nola zen, partide bat, ber egunean, ber horrenean, kanbon bazuen, eta ardoien, ber egunean eta ber orenean. Na dirua nuntzen <laughs> gehiena joiten zen. Hori bat. Ardoien ardoiko plaza naizira, eh? Bai, bai, bai, mistan da. Gero, gero, baginituen ardoiko plazan, ene demoran, mistan da, heldu zirenak ikustera. Eta kantari handi bat, eh, bazen kantari eta beste bat, eta marazkari haundiena, frantziako handiena, ez dakit uh, eh, horretzen eh, zirezten, hmm. Jacques Fezan. Gaztea gira gu aretzekin. Ha, eh? aretzek, ah, ha, ah, Jacques Fezan, bai, Jacques Fezan haundiena zen. Mara eskilari frantzian. Izi gari maite zuen pilota. Eta zaukun, eta ikustera. Uh, Kantaria euh, kantari haipatu dut uh, George Getari eta euh, horiek eluziren kantari batzu uh, ikustera pilota pilota maite behitzuten Orduan, kleba atzen oino sortua baina zuia danik pilota hoi, sortuaz, uh, sortuz geroz eh? Ardoitara Hoi, Hori haipatzen dutan hori Sortuz geroz, eh? Jacques Fezan, ah, estu eh, aspaldi, ah, eh, ila dela, eh? Ah, bai. eh? Eta André Dazari, André Dazari, André Dazari, eh, eskualkantuak eta iten zituen, biziki ipotza errazuen. Hara, ah, ordean, eh, nahi bozu hor, André Dazari, egumatez eldu zauku, hastizkena txaldi batez, eta ezartzen dugu André Dazarin eta zinta, eh? Zidea, beraz, André Dazari kantuz. André Dazari, ari batzen da, agurtzen hau, eta erraiten daut, ozen botzedera duen kantari horek. Hori egan zauta, eta ez zuen bate zautu bere Bene botza. botza. Bo, hori nahi bauzu. <laughs> Ara, aniz gauza bat dira nahi bauzu, holako gertatu direnak, biztan da, biztan da. Mm. Ha, ah, beste gauza bat. Azken nahi zain da, mestaran, sobera, agetz bat utzi emintzatzera. Eh, <laughs> Beha dago biziki. <laughs> Ise, gero izain dugu hasti aretzekin ere, luze eta zabal rikbiaz emintzatzeko. Ba, ba, pentsatzen dut. Ez, ez, nahi nuke egan, uste dut lehen eta azken tukia izan dela, ardoi, aita bere bisemeekin pilotan hartzen. Aita bere bisemeekin, joko, sistera joko Da zuk ez hau zemeitu joko garbia untxa, nor litazke, aita bisemeekin, eta jende hainiz bazen oien ikusteko, zenta eh, e, eman artikulu bat, zaizte ikustea, aita bere bisemeekin. Berriki? Errain dautzot, eh, ono, seme bat, ari da, zubeno zartxo da, are oita mair urte. Are hori, ah, galdera. Ah, ba, ez dut, ba. ez dut atxe maita. Bon, atxe, nik egiten maut izena, fide atxe maindu Peletra. Peletra, alainan. Peletra aita. Bixemekin. Bixemekin. Eh, aizan dira, nik egan anion, aitari, Jean-Pierre, bauzu zure bixemeak, batek hamosturte, edekok, eh, peiok, emesortzi urte eta zu aita zira hoiekin, eta hor, bisa-bis, ikuaituzu hiru pilotari handi. Ardoian. Ardoian. Oh. Ah. Hori da, jazki, gertatu dena, eta geroztik berak aiteke gandaut, ez dira sekulan aizan, aita semiak elgarrekin. Posible da. Hor, eskuzka berriki eh, eskura, Patrik eskura bere semeakina izana da. Eh, Union Bask xapelketan. Eh, bai, bai, bai, bai, goi eder da. Eta jamuntxo borte iru xareko pilotariak egan zigun, elduen urte nahi duela semeakina izan ere. ah, ontsa hori. Ah, joko, ta... joko garbi aipatzen zinuen, gien, egia da, ardoi, joko garbiko kleba dela, zendako? Bai, egia da, xapel eh, goak, xapeldunak eh, eh, gehiago eta e, joko gabikoa direla. Baina, zu jan artizke jan dian modernian behitzinen eskuska ikusi duzu finalista bat. Bai. Eta franko polita. Gazte bat eskuskan. frango. Eh? eskuska. Barakizu kostale hontan. gaiz dela. Bereziki, unkitzen marimaute sistera. Sistera unkitzen marimaute, oberenak beti bezala, esku uska dute, jara segatatzen den, baina baditugu, egia, hasten dira denak esku uskaz, eh, kasu, eh? gure uh, eh, filozofia hori da, denak esku uskaz, den, den, denak, hau guziak edu dirarik, bost urtetan hartzen ditugu haurak. Bost urtetan. Bai. Eman hor batek nahi du izen eman ardoien orain nola egin behar du? Be, nola egin behar duen, e, ardoitarrak elkartean e, eta izena eman, eta ara. ara. Eh, joan behar du uh, eh, elogarrera, joan behar du... Bai, obe elogarrera joenik. Asiazken eh? atxalde batez, bai, zaun? bai, bostontan. Bostontan. Bostontan. nik errezibitzen ditut. Hmm. Gien, plaza hor, ardoiko plaza berriki berritze egina izan da? Bai. Hori Az, erko Azkenean erren genezake edo? Bai, bai. Ez azkenan zenta berriz egin azuta, mena etzen ongi, eh? Etzen ongi, etzen ongi. Eh, etzen ongi zenta izi gerriko pilotak eh, behar gilituen hartzeko, eta hor, ez dute tenizia bezalako ber eh, eta lura, biziki ona ongi dena, eta uste dut, eh, oai, eh, ba, badugu behar den plaza hartzeko pilotan. Hoai, hm, beraz, frogatu zuzue, pilotak gehiago irauten dutela? Bai, bai, bai, bai. Hoai, pilota taskiute, edo bi, lehen, 6 azpe pilota, zelakoan, behar zelakoan. Bi mm. hitz bakarrik eh, ardoeko xapeldu nahundietaz, baitira, bai. ardoian, bai, bai, jokoan, eh, bai, eh, xarian. Xarian, bai, bai, bai. Bai. Uh, Errein utzut, uh, bat dituko munduko xapeldunak, zautzen Joel Zistiag, eta Bruno Driole, bubu deitzen duguna, baina uh, erran pilotari bat biziki maite dutena, nik, eta hendik uh, naiz beldur erraitea, dena badituenak, La saitasuna menperatzen duena, eta ez dena sekulan enerbatzen, beti atxitzen du, eh? eh? eta biziki eh, egan gesto eh, eh, egiten da eh, goxua, goxoki ari dena, eh? hori da Joel Zistiak. Joel Zistiak bezalako pilotari guti da, eh? eta etxemplu handi bada gazten dako. Hmm. Etxemplu handia. Oi, behar ez du, ez du nahi bezain bat denbora amaiten ala pilotari. Berdinez, baina beti xapeldun da, eh? beti, beti munduko xapeldun Eh? Ez baitira bakerrik izan eh, mementu gozuak, ardoien, eh, bat badut eh, goitarazteko, bai. eh, nola ez, antion pbten pebeten bai, bai, eriotza, izan zen latza, izan zen... Eh, Bizik latza. ikusten duzu, hoita urteko motiko bat. Munduko xapelguan hoberena izanik. Hoberena. Hoberena. Eta uste dut izi garriko pilotaria izan zela. Metro bat eta largoita amairu, eh? beso luzea, bi eskuzari, deragoa zituen. Baina bizia hola da. Subituki joana? Subituki. Hmm. Gau batez, subituki. Partida egin du astelena ekin, eta aste arte gauan joan da. Bon, hori, hori da bizia. Hmm. Eta bizian behar da onartu onartu, eta bizia segitu. Eh? Hain izapena beti begiratzen dugu, bere aita hor dugu, eta ongi eta okupatzen da gaztetaz, eta ikusi duzun eh, jandian eh, finalista, beratzen eh, hartaz okupatzen. hori eh, bie Galdu du, baina baina bo, Bitarri polita, eh? Bai, bai. Polita. Behar du jakin eh, lasaitzen, eh? ez sobera galtzen du batzu. Menan batu nahi keria, biesko batu, azkaga, Bato, baina badu iteko ino. Ara. Antion pebet baliatuko dut beste galdera honendako, dako, gian, baituzua erremanak frango, gipuzkoarekin eta Bye. Bai. behar bada nafartarekin ere, hori importantea da Biziki. Uh, arremanak biska bat lantzia. Bistada, bistada. izan ditugu uh, gipuzkoarekin eta bilabona, subieta, toigusiek, eta hori no beste Eta heldu dira gure xapegoan egitera, eta gu haio iten gira, gaztekin. Uste dut hori biziki importanta dela, guk badugu hoieri eta ikasteko, hoi, ezkapaita mereziki, bakizu ezkapaita hemen eh, ez dela sobera landua, Hara, ordo, hoiek berdin trinketa berdin gehiot baina uste dut elgariz hainitz gauzak atzen handi dugu. Eta ere elgariz gaukatzen Eta ba, haigira botean eta joko garbian. Haidire ikasten eh. frangontxa, eh? Frangontxa, frangontxa. Egia. Eta bukatuko dut, uh, gien azken galdera izanen da zuretako, gero aretzekin mintzatuko gira, uh, gipuzkoarekin uh, trukaketak frango egia, baina Eh, nola ez, ostion, astapenean epatu zu, shurutarekin <laughs> ere. Bai, bakizu gu shubatarak izan ez, Johan Jure, lagaintara. Zu hau? Ni hau, erdi shubatarra, erdi banesemena, gehiago shubatarra. Nahi duzu, mintzatu shubatarra, eh, ez zemini bat. Eh, ez zake segi, ez eh, zake segi. Shubatuko botzako da itzen duten. Shubatuko botzako, bai, bai. bai. Entako hain izan bat, eh? Pagolako, beraz. Uh, bai, eskiularekin eskiularekin biziki lotuagira. Eskiola susten gatu dugu demora hainitz, baina eskiulak galdu ditu bele pilotariak, noa joiteko? Biak nora. Ez ez. Ah. Ez ez. <laughs> Ardoiera. Rubila joaiteko barkoseat. Ai, ai, ai. <laughs> Rubiak emaiten dauzku pilotari honak. Bai. pilotari honak. Eta, ba, ez dakit, agetzera izan teke pilotan. Baina, eh, bon, kusten duzu, pilotak ze emaiten duel, rubilari honak emaiten ditu. Eskoa rubilariak. Aretz, ikatu duzu pilotan zuk? <laughs> Boa, txikitan pixkat baino, anintzena, anio hona beraz. Beste kiroloa egin dut. bon. Ebe ongi da, gien, itzuliaina, libratu behar zaitugu, oai erramatzela baituzu uh, eh, apetifa beraz uh, presidentzia usten baituzu ardoien, eta asteko eskertzen zaitugu, piskabat justu zen, maina indarra induzu, gurekin eh, egoiteko atxalde honetan eskertzen zaitugu, eta badakit segituko zula ono ardoien luzaz, zira behar bada presidente edo lendakari izanen, baina badakit segituko zula, esker mila eta segi horola. Bai, nik zuri, eh? Are. Nik esker. Hortan uzten dugu gien eh, zaldun bide eta bigarren parte hontan eh, rupiaz mintzatuko gira. Ahoan Ahoan Ahoan pilorik gabe Euskal edabideen emankizuna Euskal edabideen emankizuna Ostiraluntako gomita, jantxo maitia Euskararen erakunde publikoko presidentea Laburpena goiz behin eta oroin batean emankizuna osorik. Hauan bilori gabe Euskal Edabideen emankizuna. Baiogiko kulturaldia! Apirilaren ogoita sortzian Naforroaren eguna Sortietan askaria Ameketan kabalkada Des, Desfilea Txalaparta Bertsularia Joaldunak Ziganteak Gaiteroak Rikitilariak Dantzariak Atxaldeko bietan ikastolen bazkaria Akatxaldean erriko plazan kirol animazioa Dantza eta kantu ikusgahia Egun guzian karikako animazio eta konzertu Basaiziak antolaturik! Hara, Jokoz Kampoko bigarren eh, parteari lotuko gira orain, entzuleak ogoiterazten eh, dizuet, beraz zuek ere parte hartzen aldu zuela, deituz 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, ogoitamak 0 bat telefono zenbakira, eta ogoiterazi ere istante joko bat eginen dugula, eta pilotaren dako, beraz sartzeak irabazga izaren direla, atagi lehiaketara, final laurdenetara joiteko, biar aratxean, orain, eh, jamezela, gurekin badugu, baionako jokalari bat, rugbi jokalari bat, e, baionako arruina, as, e, aspaldin eginuna gomitatu, baina, bon, pixka bat eh, zaila zuen jaren eta, eta guain, lasaiago, da, aretziginiz, pixka lasaiago orain. Bai, egia da, bai, urtea bukatzen ari dira, beraz, denbora pixka bat gehiago badugu, bai. Eta hortako, beraz, jiten altzira igatzira ere, bai. entzuleak badakizu ez, galderak jiten aldizkizu, du, dizkizu, di, di egiten alditu zuela, simpleki, aretzi, eta beraz deitzen aldu zuela, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, oita mar, e, eh, 0 bat. Aretz, e, aspaldiko partez, ez, baina duela guti, kontratu berritu duzu, kontratua berritu duzu? Bai, egia da, be, urte hasieran, agian, edo otxailan, ebe, kontratu berria izenpetu dala baionarekin, eta be, santza izan dut, eta orain goz, iru urte, be, gehiago baionan izanen naiz. Mm, kontratu ona? Kontratu ona? Bai, alde hortatik niretzako be, gauza, gauza oso ona da, gainera hiru urte be, egan nahi du ere be, taldeak nahi, zuela be, nia txiki, beraz niretzako be, gauza ona da, hiru urte gehiago baionan gelitzea. Mm, kontratu bat begitzen duzularik, aretz, zer, zer begiratzen duzu, begiratzen da, eh, begiratzen da dirua, begiratzen da luzera, orain aipatu duzun bezala, begiratzen da eh, lekua nun zidan, zure lagunak, kirol maila, zer begiratzen da? Ba, egia da, dena begiratzen dela, ez? Diruak ere bere garantzi, garantzia badu, baina ez da antzi behar, be, nire usaz garantzitsuena dela, ebe, jolastu behar dela, ez? Jokalaria gira, beraz, naiz eta talde baten edo beste baten izan, guretzako garantzitsuena jolastea dela, beraz egia da be, batzu joaten dira beste taldu batzutara edo beste autu bat egiten dutela baino maleruski ez badugu jolasten ebe fite bukatzen aldugu beraz nire aldetik be, pixka bat dena izan da ez diru aldetik ere gero be, ni haini jolasen dut du beraz nire txean naiz nire familia guzia ondoan dut beraz hiru urte gehiago euskal herrian gelitzean eretzako gauza osona da Adibidez, e, zuk etzinuke onartuko kontratu bat mantzagun Tuluzen edo Tulonen, behar bada eh, hiru aldiz gehiago irabaziko zinuena, baina mm, behar bada etzinuela jokatuko? No, gero Toulouse, Toulouseko taldean ere ustez ezin da ez ez esan ez. Hala, ah, zegaitik kirol mailaren dake? Bai, egia da, be, nire ustez iru urte izen petzen baitu zuen edo Toulousean ebe gutxien ez txapelketa bat edo Eurokopa bat irabaziko duzula, beraz alde hortatik ebe jokalari guzientzako be amets bat da ez, holako talde batean jolastea be guretzako gauza hona da eta alderantziz ez, uste dut jokalari haini direla be, naiz eta diru gutxio irabazi holako taldeetara. Eta orain, Toulon eta Clermont egin berean hartzen dituzu? Bo, egia da, betxapelketan, ebe, lehen biak direla, gero Eurokopan ere, be, bitaldeak erdi finaletan dira, baina nik, ala ere, ikusten du talde bat, bestea baino, obekio edo azkarrago azken partiduak irabazteko. Ez, baina, nenuen egan eh, prestigio aldetik, abidez, eh, Tuluz, ba, akigu Tuluz dela, eh, egan duzu, ezin dugu ez Tuluzeko kontratu bati, prestigio aldetik, gauza bera da, Clermont eta Toulon? Ba, egia da azken urte hauetan Clermontek ebe emaitza initzituztela, beraz alde hortatik oso oso azkar gira, gero Toulon talde ezbegnia da edo historikoki eh, emaitza eh, izan ditu orain erira eh, handitzen, baina ez da, Toulouseko taldea, eh, naiz eta behar ba, emaitza honak edo txapeldunak izanen diren laister, baina niretzako be, historikoki edo kulturalki ez da talde berdina, beraz, Tuluzera egresako joango, joango da jokalaria, Tulonera baino. Tuluz, Tuluz da, eh? Bai. Tuluz, Tuluz da. Um, Baionan izepetu aintzin, beste, beste proposamenik bazinuen main gainean? Ba, egia da, be, nire jo, postuan ez gira jokalaria initz, gainera du jolastea, beraz, aukera, aukera batzuk izan ditut, baina aski, aski goiz, baiona nire nire oska edo nire bila etorri da edo nirekin hitz egiten hasi da, beraz alde hortatik be, lehentasuna eman dut baionari eta arazori gabe pasa izan da, orduan ez dut ere denbora edo auto izan pesen baitera baitira joateko. Atzegiko probosamenak baziren? Irlandakoak adibidez? Ez, egia da, kampo, aldetik ez dudala ez egizan, nahiz eta behar bat zerbait lortzen altzen, baina egia da, gaur egun eh, frantxas txapelketak ebe, ala ere, txapelketa handien etariko bat da, eta jokalari handia initzek ebe, nahi dutela frantxas txapelketan jolastu. Zure mailan nola, nola gertatzen da hor, bon, topa malauan zira, baiuran aspaldi, ala ere eh, bat konfirmatuazira, zira, zer da baduzu eh, agente bat, nola gertatzen da? Bo, egia da badugula pertsona bat edo agentea ditzen dena, edo gutaz okupatzen dena, eta, bueno, ba, eh, taldekin ditu, presidenteekin, entrenadoreekin, galdezketa ibiltzen da, jokalari hau nahi duzu, ze postutan bilatzen duzu, edo ze nahi duzu jokalari bezala, eta gero be, haiek harremana egiten du, be, taldea eta jokalaria artean. Eta hori baitezparako da gaur egun? Egia da, be, bere, bere lana garantzitsua dela, ez, gainera gu jokalare gira, ez dugu maite beti presidenteekin edo entrenadorekin zuzenean hitz egitea zen, aski, aski zaila da, beraz, alde hortatik, ebe, pertsona, beste pertsona bat izaitea gauza hona da, gero, Ah, adinarekin edo esperientziarekin, ebe, gerozta zaharrago izan, eta gerozta gutxio beharko genuke zen, gu erresago da guretzako entrenadore batekin hitz egitea hogei urte balin baituzu bai. edo hogei tamar bai. urte balin baituzu. Eta holako pertsona bat ordaintzen duzu edo bakrik ordaintzen duzu e, eh, kontratu bat badelarik? Mo, egia da be, eh, ez berintasuna edo zailtasuna erudin mailan da eh, taldeak du pertsona hori ordainduko zuzenean. Taldeak, eta ez, Bai, eta ez jokalariak. Nahi behuzu, taldeak du kontratu bat izenpetuko pertsona horrekin jokalari hori izenpetzeko. Hori da, di, diru kontua zen. jokalariak hor daindu behar balu, gugei hor daindu beharko liratzeke gero impostoekin eta bo. Baina, baionak, eh, pagatz, pagatzen mali madu zure eh, agentea garen dugu gola deitzeko, eh? eh Bistan dena, agenteak baionaren eh, interesak defendintuko ditu zureak baino? <laughs> Me, hori da, hori da, fiske bat arazoa ez, beti jokalarien alde dira ez, baina bo, ez dakigu zehatzki ze pasatzen alde nahien artean. Beno gero ala ere guk dugu azken hitza eta guk eh, erabakitzen dugu izenpetu edo edo ez izenpetu, baina hori da pixke bat eh, bitxia da, nire ustez eh, xanua izan entzen jokalariak ordaintzen balu bere bere pertsona eta lan ongi egiten badu be, ordaintzen dugu eta ez badu ongi lan egiten be, ez dugu ordaintzen. Fite egin dira negoziaketak baionarekin ez dara zorek izan? bo, pixka bat bere denbora hartu du, baina bo, ez dira hain errez egiten gauzak, ez ikusi behar zen aurtengo urtean nola pasako zen, uh, urte hasieran uh, eh, jolastuko nuen edo ez, uh, entrenadore berriekin nola pasako zen, uh, estabilitate pixka bat izan entzen edo ez, gero be, beste aukerak benituen edo ez, beraz horrek denbora ba, denbora ematen du, baina bo, gerozta izenpetak izen, izenpedura gerozta goizago egiten dira, baina nik santza izan dutu urtagian izenpetzea, beraz aski aski goiz da eta espanu be lortu baionarekin zerbait, be horren no bos pase hilabete izanen nituen beste zerbait aurkitzeko ez da jokalari guzien kasua. Zama urte duzu garetz? Na, <laughs> horrein diko, hogeita behatzi urte ditut, baina aurtean ekainan hogeita marrikinen ditut. Eta zama urte arte jokatzen duzu Hori ezin da jakinaz, gorputzak eta buruak eranen du, orain goz, egurra ikutzen dut, eh, ni ongi, ongi ari naiz, eh, ongi sentitzen naiz buruan eta gorputzean, beraz, orain dikiru urte bai ditut gehiago, ikusiko gero ze pasako den. Zenta, nahi zinuka dibidez, zure kirol bizia bai hori mokatu? No, hori, eh, zergatik ez, ikusiko dugu aukera balin badudan, mendikiru urte, be, orain dik jokalari izaten al naizen edo ez, Eta gero, be, zergatik ez, nire dena ongi pasatzen balin bada, nire bizian nire buruan eta nire kirolan, ebe, zergatik ez bai honan bukatu. Eta joatea ere ez da, ez da hain dramatikoa. Ez, badakit nik nire bizia hemen bukatuko dola ez, gure kirola, edo goi mailako kirola aski motza da, beraz badakigu, naiz eta hiru urte, boaz edo sei urte, be, kampuan ibili, be, beti hemen dugula lotura eta onera itzuliko naizela, beraz gure lanan ez dira lan postu hainitz, beraz, eh, egia da, kostaldean, e, ez dakit, iruro gehi, postu badira bitaldeetan, beraz, eh, ez, ez, ez du deku asko uzten, beraz, eh, ni mugitu behar balin ba naiz, arazorik gabe mugituko naiz. Aretz, izenbetu duzu bai honan, iru urte oraino, eta helduen urtean, be, jokalari beste begi batzu dira, eta jiren dira, egoinak ere, besteak beste, bi edo iru uste dut, horrek kezkatzen zaitu? Ez gero badekigu, eh, taldean jokalarien itz behar direla, egia Egia da jokalari berriak direla, beraz ikusiko dugu ebe nola pasatzen den, eretzako gauza ona da, zen jokalari onak balin badira, ni baino hobeak balin badira, be jolastuko dute eta nik alik eta gehien eginen dute, be hobea izateko eta nire lekua berretzira bazteko, eta eta hori be konkurentzia da, ez goi mailako kirolan, ebe aurrera joiten gira, be konkurentzia badugunean, eta beraz guretzako gauza, gauza ona da. Mm. Eh, aurten eta beste sasunetan ere entrenatzailek uh, eh, konfiantza egin dizute guti gura bera eh, izan zira uh, eh, astapenetik zira kasik denbora guzian kasik batzutan etzira ateratzen ere partida, partidatik bon, ez da initz gertatzen baina anitz anitz ari zira eta ez da ez da beti hola izan uh, gertatzen da ordezko izaitea hori uh, beldura diozu ordezko izatea pixka bat saioa saintzina ipatzen ginoen importanta zela jokatzea Ba, egero niretzako aztaraz zurik, egin dundan bezala, nire horretik eh, jokalaria, be, ni baina hobea balin bada, be, ni hor deskari izaitea, be, pozik izanen naiz, eta sartuko naizenean, ebe eh, alik eta gehien eginen dut, eh, lekoa irabazteko, baina, egia da, be, bian, ala ere oso fisikoa dela, kontaktu hainitz bada, beraz, oso zaila da, urte guzian, titular bezala biltzea edo minutu hainitz jolastea, beraz, hon egiten du ere batzutan be, ordezkari izaitea, be, gorpuzak be, errekuperatzeko eta buruak ere, eta gero be, berriz gure lekua irabazteko, eta nire ustez hori gauza hona da taldearentzako eta baionako taldearentzat. Gai hori bai, baina adibidez beti ordezko zirelarik eta beti azken uh, minutak jokatzen dituzularik, ez duzularik entrenatzailean konfiantza osoa, duzu baino, uh, eh, baino obea balimada bat eh, parean, horrek ere egiten aldu, eta astapena negatzen ziren kontratua izenpetzerakoan, horrek ere egiten aldu betalde batetik joaitea. Ba, egia da, be, ez badugu gehiago lasten edo entrenadurek ez bageitu gehiago nahi, ebe, batzutan, ebe, lortzen aldugu bere kontratua be, lehenago bukatzea, beste talde bat edo beste zabaita aurkitzen badugu, baina bo, nik eh, ez ditut eskuak behitituko, ez, ni beti segituko dut lanean, eta eginen dut dena liko irabazteko, baina egia da, be, momentu oso zailak direla horiek, eta bereziki eh, konturatu behar da jolasten dugunean, ez, guk eh, zenbatzuk ez dira konturatzen eh, behondoan, ondoan, lagunak ez duela jolasten, beraz, guretzako garantzisua da, be pentsatzea, be ze ginen genuen, edo nolako bizia izanen den, ez badugu beti jolasten. Hmm, adibidez, zahremana duzu zure justuki, jokatzen ez duten lagunekin, adibidez, pentsatzen dut boiut bateri, horren edo noktan joanen da, ba, ara, zuzira beti hor, eta bera da, beti alkian. Mai egia da, Beni, ni beti jokalari guziekin osongi biltzen naiz, ez? zen, pentsatzen dut aik ere ulertzen dutela, ben nik ulertzen ditu dela, ez? Egia da oso oso zaila dela ebe, ez jolastea, egunero entrenatzea eta azkenean, ebe, bizpa minutu eta mar minutu buruan jolastea, hori oso zaila da, baina baino ez badugu trampa egiten edo beti lanen ari balimegira eta beti emaiten badugu, ebe, aldugun guzia, be, gure guri ezin digute ezer errantzen, ez dugu tramparik egiten txarrena talde batean da, be, jokalariak trampa egitea edo ez entrenatzea eta mm. jolasten badu be, horrek arazoa ekartzen du taldean. Mm. Asteko delo eta lantak konfiantza egin dizute, e, eh, txasoin untan aniz jokatu duzu, nolako, nolako parea da lanta eta delo, zek du Badakitan nitza aipatzen duzula, zu gure elgerizketetan, usu pasatzen baitzira eskali gatietan, aretz. Eh, trebatzaide guztiak desberdinak direla, lanta da delok zer ekarri dute? Mo, egia da, be, beste aldaketa batzuk ekarritu zela, ez, azken urte hauetan, ebe, entrenadore hainitz eta mugimendua hainitz izan da bai honan, beraz, behingo edo etorri direnean ikusten zen edo pentsatzen algen nuen ebe bizpairu urterako hori zen zirela. Stabilitate pixka bat. Beraz alde hortatik guretzako be lasaitasuna da, eta gero be haiek asiratik nahi izan dute be talde berri bat eraiki, joko berri bat eraiki, eta nahiz eta batzutan aski zailak izan diren, ebe taldearentzako be gauza ona izan da eta aldaketa batek erri dute eh? oraingoz taldea taldea zutik da urtengo urtea ez da hain hain txaga edo aski ona da beraz espero dugu be eraikitzen algirela, ari girela talde berri bat eta aintzina segituko dugula. Justuki nahi nizun galetu, nola definitzen zinuen baiunaren sasoina urten? Ona, txaga edo ertaina? <laughs> No, iazkoa begiratzen badugu. Be. Iazkoa txaga. Oso ona izanen da ez, maugia da be, ala ere, Sasoi, ez da egzaina, baina askiuna izan da, zen urte, urte guzian zehar emaitza askiuna izan ditugu egia da, be, lehen hiru partiduak etxean galdu ditugula, beraz horrek be, zailtasunen eman gaitu segituan, sailkapenean ebe, amargaren itik gura ibiligira, baina gero ikusten badugu be, bukaerako urtea bekasik eh, partidu erdiak bazi ditugu, Orduan eh, guretzako be, ala ere urte ona da eta Eta la ere bestakit, horren berroita mairu puntu ditugu, baino santza badugu nire irabazten edo naizta galdu, begoita malau punturekin bukatzea, ebe ala ere oso, oso ongi da. Hmm. Ba, zer begiratzen duzu, begoita malau puntu kaitea, e, eh, salbatzea, e, stopa malauan egoitea, beraz lehen eh, edo azken eguna baino askoz lehenago, hori aspaldetik etzen gertatu, da azken egunak baina askoz lehenago, edo e, miagitzeren aintzinean bukatzea. <laughs> Ia da, dena begiratzen dugula, ez aurten. <laughs> Bada hori ere. Bos partidu. <laughs> Jokalarek isa ino begiratzen duzu, importante da, nirgitze eren aintzinean bukatzea? Ah, ez egia da, begiratzen dugula, ez dakit. Eh? Taldeak urtero, ebe, hori alderen du paperean zerbait idazten du, egia da, be, profesionala denetik edo topa amasei edo topa malaue denetik, e, bai igo denetik, ebe, ez dugula orainik lortu miagitzenen aurretik bukatzea, aurten be aukera badugu, guretzako finala mondo marzanen izanen da ez, egia da behan irabazten badugu, be aurten be miagitzenen aurretik bukatuko dugula. Hore, eta... epatzen da aldakela? Hore, zuztuko, epatzen gu nahi duguna da urtea ongi bukatu, urte guzian ibiligira partiduz partidu, alik eta puntu gehien be sartzen, Baina, bon, egia da, be, Miak izen hau bukatzen badugu, ebe, bon, nahi du, ebe, gutxien ez ezkirela azkenak, edo talde bat bat dugula gure gibiletik, orduan guretzako, be, gauza hona da, baina gero, be, gion behar nadek egan zuen bezala egunkarian, garantzitsuena da, be, urrengo urtean berritze, be, bitaldeak hori zaitea. Arginu egizture zure laguna da, hori aipatzen duzu? Ez, egia da. Itz egiten dugu hain itz gauzetaz, baina horret bihaz ez dugu hain itz egiten ere. <laughs> zain gutxi. Hala. Eh, aretz, eh, jokalari batzu joanen dira, batzu aspalitikok zirenak, eta joan den larun batean, besta polita eskaini diezue, unki zen? Ma, bai, egia da, be urtero, be. bat jokalari joiten direla, urtean ala ere, jokalari gehiago joiten dira edo taldean urte hainitz zinen jokalariak ebe, edo bukatzen dute edo joiten dira, beraz nahi genuen ebe, ah, urtea ongi bukatu, etxean behintzat eh, partidu hon egin, aurkaria berba hobea izanen zen, berba galduko egin nuen, guk nahi genuen partidu ona egin, ebe, urte ongi bukatzeko, eta santza izan dugu ebe, partidu irabaztea, eta horrez gain, ebe, garaipena izan denez, ebe, jendea, ebe, publikoa gelditu da zelaian, eta jokalario hientzat pentsatzen dut, ebe, osunki garria izan dela, urte guzian zehar zalea guretzako hori izan dira, eta hori ikusi dugu ebe partidua bukatu eta hor dula orde geroago, orain dik zelaia betea zela, beraz guretzako oso unki garria da. Bada bat eh, falta motako duzuna, beste bat eh, beste batzu baino gehiago? Mo ba ez, ni jokalari jo guziekin eh, ongi, ongi biltzen naiz, egia da, be, ahno joan zenean ebe nere logelako laguna galdu nuela, duela bi urte be, zerrik garziarekin, lo egiten nuela, beraz beste bat galtzen dut, ogan, aurkitu behar dute, beste jokalari bat lo egiteko. <laughs> Bo, ba, txepanen dizu, eh, lun urtean, eh? Mm. Eh, aretz, eh, zein da, zein izan da, sasoneko momenturik eh, politena, edegena? Mo, ia da, be, bi momentu izan ditugula, ez, Estan ez da antzi behar, be, urtea gaizki hasi genuela, oso, oso gaizki joiten ginela, eta guretzako ebe miarritzeko partido edo miarritzeko garaipenak ebe buruan ebe oso oso ongi edo oso ona izan da guretzako zen pentsatzen dut markatu dugula aurkaria eta markatu dugula txapelketa eta salbatu dugula pixka bat urtea zen miagitzen ez da initzetan irabazten eta puntua behar genituen eta guretzako nire ustez eh, urte, urtearen edo sasoiaren eh, itzu, itzulia edo bai, bai. miagitzen izan da. Hori bat, zerretu zuen, bazen beste bat? Bai, eta gero, be, naiz eta be, tulonen aurka, tulon etogi etorri, be, talde handiarekin, eguretzako, be, festa handi bat izan zen. Anoetakoa? Be, anoetako partidoa, zen ez dugu egunero, be, hori mila pertsonen aurran jolasten, beraz guretzako, be, gauza polita izan da. Hmm, eta txagena, alderantziz? Ba, egia da, be, txagena pixka bat izan dela behar ba, edo, miagitzen aurreko partidua ez, haste buru, haste baldenago betu aurka etxean ebe sekulakoa hartu genuen ez, hogeita masai huts, uste dut. Baina hor ikusi dugu benetan ebe gu baino asko zaskarrago zirela ez, haiek haste baldenago perpinanen galdu zuten, beraz, haiek oso oso ongi jola zuzen eta erabat ebe, gu hobeak izan ziren, eta ala ere huts gelditzeak ebe mine mandigu, eta pixka bat pentsatzen dut horrek ere ebe, mugitu gaituela be miarritzen partidun bat egita. Hmm, Egia da ez dela momentu gusua pentsatzen den alda zuendako. Aretzak e, eh, rugbian pasatzen zu denbora initz, baina ez hainbeste da diz egunean zer zenbat horren pasatzen zu rugbian lanean. <laughs> Bai, egia be, nire lana, be, jolastea dela ez, orduan, alde hortatik, be, ez dakit. da, zomat hartu izu egunean? Ba, gu hainitzetan edo, astelen aste arte askena, asten gira, be, behatziter ez, goizean gutxi gura bera amaika terdi edo amabeiek arte, nahiz eta beti ezkiren zelaian, bada bidua, badira bai, bai. itzekitak eta beraz goizean bi ordu terdi gutxi gura bera, bi ordu, eta gero agatxaldean irutatik eh, bostak arte gero hainitzetan ostegunean ez dugu deus. Gure... Hala, iten du, gutxi bost sei oren egunean. Bai, egia da, naiz eta ez beti zelaian izan, eh, konzentrazio aldetik eta bo, denbora hartzen duela. Baina denbora libre, usten, usten dizu, zer egiten duzu zure denbora librean? <laughs> Bai, bo, ni saiatzen naiz eben ere, nire, nire bizian, beste lan begi bat edo eraikitzen edo zerbait sortzen, beraz egia da, be, pentsatzen dudala, ebe, eta gero zer eginen dudan, beraz. Eta zer eginen duzu? Ba, Erraiten alba da? Ez dakit, orain dik, ez behar, ba, beste, formakuntza bat egingo dute edo, baino. Harin ez pentsatzen, eta gero, be, familiarekin gelitzen, eh, bi alaba bat ditut, eta denbora zen du, eh, okupatzeaz. Mm, eta, eh, ez, baduzu idea bat, zegi buruz nahi duzun joan, e, nahi zu kirolanen nahi zu rugbian egon, edo ez? Ba, kirolan ba, ikusi. eta erizira ere badakigu? Bai, ba, da, be, kirolan, hori ezin dela jakin ezen ez da, lan postu hainitz, beraz ikusiko ze pasako den errutbia bukatu guko dudanean, gero be, eraikuntza aldetik edo etxeak eraikuntzen edo nire gusto bat auk, aurkitzen eta ari gira zerbait eraikitzen, beraz eh, behar bada hortan zerbait eginen dugu. Hm. Nenituen egin zurekin bi solas eh, aretz e, dopajaz, zenta eh, azken aldi hauetan aktualitatean zen, e, berriki agertu dira prentxan akusazio lagiak, berezki errukbiari doazkionak, e, dopaja frango bazela errukbian, zer diozu hortaz, atera, atera den gauza hori zer diozu? da, be, prentxana atera dela ez, guretzako aski zaila edo bitxea izan da zen, emaitzak erraitea be, dela, be, kirolik, be, onkituena edo do, dopa, dopa jaldetik gehiena dena, guretzako be, bitxea izan da, zen nik behintzat ez ikusi eh, nire mailan, gero ba, badakigu jokalari batzuk ebe, trampa dutela, eta hori ez dela ongi, baina egia da nik bitxea atxeman, atxeman dudala, e, eh, olako holako artikuluak ateratzea, nik ez dut inoiz hori ezagutu, gu entrenatzen gira, egia da behain iz entrenatzen girela, baina denbora iniz badugu ere errekuperatzeko, beraz alde hortatik, eh, pixka bat errutbi mundua, pixka bat, eh, be, unkitua izan da prentsa artikulu hoiekin. Hmm. Zaleekin mintatzen mintzatzen eta jan bada zaleak eh, usu direla hoiek estremistenak eh? beti eh, ez egin, beste kiroletan ere. Arrituak dira, dibidez, nola jokalari batzuek, bat batean izi erriko pisua edo muskulazioa hartzen aldutan? Mai, ba, gero hori. Zer gantzine, zer gantzine alduzu hori? Bai, Kusi behar da zehatzki, eh, zenbat edo zehartu duten, gero be, badugu santzak, be, gure lana da edela, edo bakarrik hori egiten dugula, beraz, alde hortatik indagainitze egiten dugu, be, fisiko kilantzeko, e, eh, gorputza be, aldatzen alda ala ere, gero behar bada, jokalari batzuk, be, produktu batzuk hartu dituztela, baina, baina hori hori behintzat eh, nik ez dakit edo nire ez, ez da behar? Ez, ez, ez dut uste behar denik gero eh, be, lan egiten dugu eh, eta gorputza aldatzen da ere baina ez dakit ez dakit zegan nire ustez ez dute ezagutzen gure, gure lana edo gure bizia eta eta behar ba ere joloskor dira e, olako gauzak erraiteko, bueno, errandu dan bezala, behar ba batzuk hartzen dituzte gauzak, baina nik ez dut ikusi eta lan eginez, ebe, gorputza aldatzen alda. Baliatuko dugu, e, bos minuta eskaz dira, baliatuko dugu, beraz, e, errandugun jokoa egiteko, deitzen ze, orain 0, bos, bos behatzi, bos behatzi, hogeita mar 0 bat telefono zenbakira, eta irabazgai pilotako bisartze, beraz, ostira luntan, bihar, atari trofeoren e, finala ordena ikusteko, intxospe bonebeltxe, biel maitia, una galdera, nok irabazi zuen 2008an atari trofeoa itxasun, beraz, bost minuta bat dituzue eh, deitzeko eta irabazteko txartel horiek. Segitzen dugu aretz zurekin, dopazaz ari ginen, anitza ipatzen dira, nola ganen dut, no, Euskaraz, nola ganen dut hori, e, elikagai osagarriak edo komplement alimenter horiek, olakorik ola hartzen duzu zuek? Mo, bai, da jokalari, jokalari hainitzek hartzen dituela, nik personalki ez dut hartzen, pentsatzen dute be, Ongi duzula, hola? <laughs> Euskal Herriko, be, janarian, aurkitzen aldirela, gero egia da, be, hainitz kirole egiten dugula, beraz gure gorputzak eh, gauzak behar ditu, izerdi hainitz egiten dugu, ere, beraz gauzak altzen ditugu, beraz egia da, be, E, aldirela gauza, gero hori gauza legalak dira, ez, ez da, ez da dopagea, ba, badugu lista bat produktuak ezin direla kartu, badakigu hori hartzen duenak ebet jampagiten duela eta arriskoa baduela, duela, be, egut bian ez gehiago jolastea agapatzen bat dute, zen ez da antzi behar, ala ere kontrola initzitugula, urte antzeak ere hiru aldiz ebe gure odola emaiten dugu, eta ikusten dute be, nola produktuak hartu ditugun edo ez, orduan eh, Horain badakigu hori ere aldat, aldatzen aldera, ba, fan, ikusten dugu txekindularitzen gertatzen den guziarekin. Baina, ba, bakrik egiteko, um, elikagai osagarri horietaz, eh, nola gertatzen da? Zer da, baionako medikoa heldu da aldakletara proposatzera, jokalariak aldetzen du, fizikoki, konkretuki nola gertatzen da? Bai, da, baionako medikoak edo, edo, lan egiten duela produktu edo marka batekin, ez, badugu emaiten nahi badugu hartzen aldugu edo edateko edo iateko zerbait, gero jokalaria initzek ebe... Badakizu esu zen zerbaden hor? Zehatzki barruan dena ez dakigu, baina badakigu medikuak ebe analizia egin dituela eta hartzen aldugula. Gero jokalari batzuek beraien produktua behituzte, baina urte asiran ebe medikuak ebe ikerketak egiten ditu produktu horietaz, eta erraiten aldu, ebe hartzen alden edo ez den hartzen. Zen eh, maliruski eh, gaur egun interneten gauza hainitz erozen aldira, eta produktu hainitz, eh, naiz eta er, kutsan eman ez dela ebe, ilegala, ebe, hainitzetan produktu txarrak badira barruan. Hori gertatzen da erostea produktuak erostera eta behar bada faltsutua izaitea edo bai, agapatu izaitea. Egia eta mal eruski guk badugu santza be, medikua gurekin izaitea eta jakitea hartzen alden edo ez, baina mal eruski produktu horiek edo nork erosten alditu eta eta eta, eta gorputzaren ez da ona. Fite-fite, aretz, Euskaldun bakera zira bai honan, eh, lagia da Euskararen egoera, zure ustaz? egia da, be ez da, ez da inlagia, baina bo, egia da, baionako taldean, ebe, jokalaria gutxi, edo nik bakarrik euskaraz zitze egiten dugula, gero, be, naiz eta baionako taldeak, ebe, nahi duen euskarari leku, leku bat eman, oraindik eh, leku bat da, eta eta espero dugu Euskaldun gehiago izaitea taldean, baina male eruzki errealitatea da, eta pixkanaka pixkanaka ari lan egiten edo pausuak egiten, be, Euskarari lekua geruztan diago emaiten. Hmm. Baionak aski egiten du, zure ustaz? Nire ustez ez du aski egiten, ez saiatzen dira be, Euskarari leku bat emaiten, baino, baino beti leku hori uh, eh, egia da gero, be, txikia denean, ebe lan gehiu egin behar da, be, onditzeko, nire ustez uh, oraindik uh, eh, baino taldeak ebe lan egiten aldu askoz gehiago. Ez gu demorarik, amets, uh, eh, amets eh, aretz demora joiten zaigu. Uh, pertsonai publikoa izatea, pixka bat jenatzen zaitu, gek? Ba ez gero ikasi behar da, be. be egia da, be pertsona, be, ezaguna be, girela pixka bat, eberaz gero, be, egia da, be batzutan, be, ez dugula beti, uh, nahi pertsonak ezagutzea, edo ez dugula nahi jendea ekitaz egiten dugun, maino gero, be, korrektu balin bada edo ongi gelitzen balin bada guretzako be, batekin egiten ditugu gauzak. Azteko esker mila gurekin izanik aretz eta desantzan mondu marzanen eta laster arte. Bai, mila esker, Ara, hortan usten dugu, aretz, iginiz, baionako jokalaria, fite-fite, egaiteko beraz,